good afternoon. Uh, bună după masa. Bună Bună ziua. You have a good you have a good lunch? Uh, ați mâncat bine de prânz? I just want to let you know we're going to have a good time together. Vreau doar să știți că o să avem un timp fain împreună. I am very nervous. Am uh, emoții. I've not been in the room with this many ladies. N-am mai fost uh, niciodată într-o cameră cu așa de multe femei and me being the only guy și eu fiind singurul bărbat ever in my life. Ni, nu mi s-a mai întâmplat asta niciodată în viață. And I know if I say something wrong, și știu că dacă am să spun ceva greșit, you guys will all jump me. <laughs> Veți sări toate pe mine. And pull my hair out. Și îmi veți scoate perii. Why don't we go ahead and pray? Ce ar fi să începem uh, cu o rugăciune? Ask the Lord to help us. Și să-i cerem lui Dumnezeu să, să fie cu noi. So go ahead and bow your head. Let's Hai să ne plecăm eyes. capetele și să închidem ochii. And let's pray. Și să ne rugăm. Lord Jesus, Doamne Iisuse, we thank you Îți mulțumim Lord, for all that you've done for us. pentru tot ceea ce Tu ai făcut pentru noi. And right now, și chiar acum we ask your Holy Spirit to show up. Uh, cerem Duhului Tău cel Sfânt să, să vină. And Lord, to help every single one of us today. Și să ne ajute pe fiecare dintre noi astăzi. Understand your perfect will for our lives. Să înțelegem voia ta perfectă pentru viețile noastre. As we talk through different life issues. În timp ce discutăm despre diferite probleme ale vieții. Lord, we pray that you would help us to hear your voice. Ne rugăm ca tu să ne ajuți să ascult, să auzim vocea ta. Lord, that we might follow your way. Ca să putem să urmăm urmăm calea ta. And Lord, do your will. Și fă tu ca voia ta se întâmple astăzi. And we ask these things. Cerem aceste lucruri. In Jesus name. În numele lui Isus. Amen, amen. Amin. All right. Well, the purpose of our meeting today Scopul întâlnirii noastre astăzi is to have an up close and personal chat. E să avem o discuție mai îndeaproape and to do girl talk. Și să vorbim ca între fete. I thought it would be good for me Mă gândeam că ar fi bine pentru mine. to just share a little bit about myself first. să împărtășesc în primul rând câte ceva despre mine, So you understand a little bit more about my life ca să puteți înțelege mai multe despre viața and mea maybe some of the comments that I would make și poate unele lucruri pe care am să le and spun why I would make the comments that I make. și de ce am să spun anumite lucruri pe care am să le spun. Um, I understand that in this room today, Înțeleg că în această încăpere astăzi there's uh, people from all different walks of life. există uh, persoane din diferite uh, nivele um, all different experiences, care au uh, experiențe diferite all different types of upbringing. și uh, uh, diferite tipuri de Educație. Yeah, educație. Some of you come from very healthy homes. Unele dintre voi veniți din familii, proveniți din familii sănătoase. Some of you come from broken homes. Altele din familii destrămate. Some of you have served God all of your life. Unele dintre voi până acum l-ați uh, slujit pe Dumnezeu. And some of you have just recently come to Christ. Și unele dintre voi tocmai v-ați întors la Dumnezeu. Some of you have lived fairly godly lives. Uh, unele dintre voi ați trăit vieți uh, sfinte înaintea lui Dumnezeu. And some of you have made some pretty tragic mistakes. Și sau unele dintre voi ați făcut uh, niște greșeli destul de tragice. So I understand there's a wide variety of people Așa că înțeleg că înțeleg există o largă varietate de, de persoane în, în sala azi. But before we jump into some of the questions that I received, Dar înainte să răspund la unele întrebări primite de voi, I thought I would just tell you a little bit about myself. Mă gândeam să vă spun câte ceva despre mine. Um, I was raised in a home where my parents did not believe in God. Am crescut într-o familie unde părinții mei nu credeau în Dumnezeu. God was not a part of our household. Dumnezeu nu făcea parte din uh, casa noastră. My parents were divorced when I was about 10 years old. Părinții mei au divorțat când aveam 10 ani. Had a very ugly breakup și a avut loc o despărțire și un divorț foarte urât. My parents weren't involved in our lives as kids at all. Uh, părinții mei nu au fost implicați în viața mea ca și copil deloc. We basically raised ourselves. Uh, noi ne-am crescut pe noi. I got involved in crime at a very young age. Și de mic am fost implicat în crime. And by the time I was nine years old, și pe când aveam 9 ani, I was stealing cars. Uh, furam mașini. And breaking into houses. Și spărgeam case. Stealing my mom's car. Furam mașina mamei mele. Doing lots of stupid things. Și făceam destul de multe uh, lucruri stupide. When I turned 13, când am împlinit uh, 13 ani, I was already engaged in doing lots of drugs deja eram obișnuit cu drogurile and did drugs uh, most of my teenage years. și în anii adolescenței mele, uh, în majoritatea anilor acestora am uh, folosit and droguri into my young adult years. și în uh, um, uh, anii de tinerețe. I got very involved in doing not just marijuana, but cocaine and LSD and all different types of drugs. Nu foloseam doar uh, mar- um, droguri simple, ci și marihuana și I don't know the names really. Cocaina și marihuana, etc. Yeah, the, the only drugs that I never took Singurele droguri pe care nu le-am luat niciodată was heroin and birth control. au fost uh, eroina și uh, contraceptivele. <laughs> took everything else. Uh, în rest le-am luat pe toate. I got very involved in crime. Uh, m-am implicat uh, chiar și în infracțiuni. And I dropped out of high school when I was 16. Am terminat liceul când am renunțat la liceu când aveam 16 ani. Was kicked out of my house and lived on the streets. Am fost dat afară din casă și am trăit pe străzi. And I was wanted for attempted murder. Și eram căutat pentru a kidnapping. Pentru tentativă de crimă, pentru răpire. Assault with a deadly weapon. Am fost uh, văzut cu o armă. My life was a wreck. Uh, și viața mea era un dezastru. I got married when I was 18 years old. M-am căsătorit când aveam 18 ani. My wife was 18. Soția mea avea de asemenea 18 uh, we weren't ani ready to get married. și nu eram deloc pregătiți să I had a long string of bad decisions. Și a, a, a fost un uh, lung proces de uh, decizii proaste. Have many, uh, uh, many inappropriate relationships. Am avut multe relații nepotrivite. And so my life was a wreck. Așa că viața mea era un dezastru. Every bad mistake that a young person could make, I made them. Orice greșeală uh, stupidă pe care un tânăr ar putea să o facă, am făcut-o și eu. And I understand the pain and consequences of making bad decisions. Și cunosc durerea și consecințele unor uh, luării unor decizii proaste. And when we got married, și când ne-am căsătorit, I wasn't ready to settle down. Nu eram pregătit să am casa mea. I was a lead guitar player in a in a rock band. Uh, eram cântam la chitară într-o trupă rock. And so I made my living by selling drugs and playing music și uh, am început să trăiesc din asta, din a face muzică și a vinde droguri. When my wife and I got married, când eu și soția mea ne-am căsătorit, we got married because she got pregnant. Ne-am căsătorit pentru că ea rămăsese însărcinată. We didn't plan to get married. Nu am plănuit ca să ne căsătorim. But because she got pregnant, dar pentru că a rămas însărcinată, am decis să ne căsătorim. So I understand all the problems. Așa că înțeleg toate problemele. I understand some of the questions today. Și înțeleg unele din întrebările voastre astăzi. Some of the ramifications of those questions. Și ramificațiile care vin din acele întrebări. But as soon as we got married, dar după ce ne-am căsătorit, we had our first daughter Heather. Am avut prima noastră fiică and about Heather. a year later, și un an mai târziu, my wife and I would give our life to Christ. Uh, eu și soția mea ne-am predat viața lui Isus. Through a long series of events that we don't have time to talk about. Uh, după o serie de evenimente despre care nu am timp să spun acum. But I had a miraculous conversion. Dar uh, convertirea mea la Isus a fost uh, o minune had a very, very significant conversion. Și um, uh, convertirea mea are o semnătate foarte mare. And when I gave my life to Christ, Când mi-am predat viața lui Hristos, I gave him everything. I-am dat totul. Gave him 100%. M-am predat 100%. And I made a decision when when I began to to serve Christ. Și am luat o decizie când am început să-l urmez pe Isus. That I wasn't going to allow my children to live the way I lived. Că nu o să-mi las copiii să trăiască stilul de viață pe care eu l-am trăit. I wasn't going to allow them to make the mistakes that I had made. Nu am să-i las să facă greșelile pe care eu le-am făcut. And then we had our second daughter. Apoi am avut an, an, an doua noastră fică. And then we also adopted two little boys. Apoi am mai adoptat doi băieți. We have two boys that we adopted that are Spanish Indian mentally retarded boys. Avem uh, doi copii adoptați care sunt uh, spanioli și indieni și sunt retardați mental. We got them both at birth. I-am luat pe amândoi din, de la naștere, de mici. Uh, părinții lor erau, stăteau pe străzi uh, și foloseau droguri. And we to give them a at life. Și am decis să le dăm o șansă bună de a trăi. So I now have four kids. Așa că acum am patru copii. My oldest daughter is 30. Cea mai mare fată a mea are 30 de ani. My youngest daughter's 27. Cea mai tânără 27. And then my two boys are 19 and 18. Și băieții 18 și 19. And I have four grandchildren. Și am patru nepoți. Three boys. Trei băieți. And one girl. Și o nepoată. 8 6 4 and 1. 6 8 6 4 și 1 un an. And the reason I tell you all of that și motivul pentru care vă spun toate acestea is to let you know that my answers today e ca să vă spun că răspunsurile mele astăzi aren't just things that come out of a book. Nu sunt lucruri care provin dintr-o carte. It's not something that I just went to school to learn. Nu e ceea ce am învățat la școală. But they come out of real life experience. Dar aceste răspunsuri vin dintr-o experiență personală. And over the last 27 years, în ultimii 27 de ani, I've devoted myself to helping people. M-am dedicat uh, oamenilor. I was a youth pastor for about 6 or 7 years. 6 sau 7 ani am fost păstor de tineret. And then I started to travel with a ministry. Apoi am început să călătoresc uh, cu o lucrare. About 200 days a year. 200 de zile pe an. Going all over the world. Și mergeam prin toată lumea. Speaking at conferences and crusades. Și uh, vorbeam la conferințe și cruciade. So I've had a heart for people. Și am început să am o inimă pentru oameni. And during my whole journey as a dad. Și trecând prin această călătorie ca și tată. I've had a real heart for young ladies. Uh, am avut o inimă pentru uh, tinere. Because I've seen the tragedy and the mistakes that young ladies make in their lives. Pentru că am văzut tragediile și greșelile pe care ele le fac în viața lor. And I vowed to give my life to my daughters. Și uh, m-am dedicat să să să-i să-i dau viața mea fiicei mele, adică să mă ocup de ea. So that they could grow up and become all that they were to become pentru ca ea să crească și când va fi mare să devină uh, la maximum potențial. It, uh, we've made mistakes. Uh, noi facem greșeli. I'm not a perfect dad, Eu nu sunt un tată perfect. But I've tried my best dar fac tot posibilul. To give my daughters everything that they needed. Să ofer uh, să ofer fiicelor mele tot ce au nevoie. And I can I can say with a great joy și pot să spun asta cu mare bucurie. That both of my daughters că amândouă fetele mele love God, îl iubesc pe Dumnezeu they serve in the church, și slujesc în biserică. They love their husbands, își iubesc soții. They got married as virgins, s-au căsătorit virgine. They still love their mom and dad, și încă își iubesc uh, pe tati și pe mami lor. Still their best friend. Tati încă e prietenul lor cel mai bun. Just even got a couple emails today from them. Tocmai am primit astăzi niște e-mail de la ele, uh, spunându-mi că le dor de mine și că mă iubesc și că se roagă pentru mine. So we have a very close relationship. Așa că avem o relație foarte apropiată. And so today, Așa că astăzi, what we're going to attempt to do ceea ce vom face is to answer some tough questions. e să răspundem la unele întrebări dificile. Um, I didn't get a chance to read through them thoroughly. Nu am apucat să mă uit uh, prin toate întrebările And it's voastre probably better that way anyways. și poate mai bine așa. And so what we'd, what I'd like to do in our time together Și ce aș vrea să fac în timpul ăsta pe care o să-l petrecem împreună is to read the questions that were handed in e să citesc întrebările care mi-au fost date and to answer them the best that I can. și să le răspund în cel mai bun mod în care pot. Um, knowing that, uh, let me say this um, I don't know all of the circumstances to the questions being asked. Vreau doar să știți că nu cunosc toate circumstanțele uh, uh, cu privire la întrebările care mi-au fost puse. And I know every is a lot of Și știu că în spatele fiecarei întrebări există destul de multe emoții. And a lot of that for. Și uh, încărcătură emoțională. So because I don't know all of the situation, și pentru că nu cunosc toată situația, I can only give you an answer that's based upon my interpretation of the question. Pot să vă dau doar un răspuns bazat pe interpretarea mea față de uh, întrebarea voastră. I give you the, the, the answer the best that I can. Și să vă dau cel mai bun răspuns pe care eu pot să vi-l dau. I also want to let you know. Uh, de asemenea, vreau să știți that if you have a question că dacă voi aveți o întrebare that's further than what I had discussed in the question, uh, care este în plus față de ceea ce am discutat, you can feel free to ask. Puteți fi, să vă simțiți libere să întrebați. You can ask me anything you want. Poți, puteți să mă întrebați orice vreți. Anything about my life. Orice despre viața anything mea, about my marriage, despre căsătoria about mea, my children, despre copiii mei, about my personal life, despre viața mea personală, that you want to know. orice vreți să știți. I'll answer for you. O să vă răspund. That's a big risk. E un risc foarte mare. But I want to just let you know I want this to be up close and personal. Dar asta vreau să vă spun că vreau aceasta să fie o întâlnire uh, personală și deschisă. So you're ready to jump into some questions? Așa că sunteți gata să răspundem la câteva întrebări? Ok. Uh, o să răspundem întrebărilor uh, care sunt legate de subiectul acesta, de care ne-ar putea privi doar pe noi ca și fete și o să profităm de timpul ăsta ca să, ca să facem asta, ok? Dacă o să poată să-ți răspundă după cum l-a cunoscut pe Dumnezeu sau s-a ascuns la unul din mesajele lui. Putem să, o să-ți răspundem și la întrebarea aia mai încolo. Dacă o să avem timp după. O să vorbim acum ca între fete. All right, so here's some questions from you. Acestea sunt câteva întrebări de la voi. Uh, first question. Prima întrebare. Is God angry with me? Este Dumnezeu mânios pe mine? If after marriage, dacă după căsătorie, my fellowship time with God is reduced. Părtășia mea cu Dumnezeu scade în timp. How can I keep loving Jesus? Cum pot să continui să-l iubesc pe Isus? As I do now, așa cum îl iubesc acum. And have a husband someday. Și să am un soț într-o zi. That's a very good question. Este o întrebare bună. When you get married, când te căsătorești, life changes. Viața se schimbă. Uh, life gets more complex. Și devine mai complexă. The Bible says that the two become one. Biblia spune că cei doi devin una. And with that, that means that there's a lot of time and energy that's invested into relationship. Și asta înseamnă că trebuie să existe mult timp și energie investită în relație. That's invested into raising children. Și mult timp investit în creșterea copiilor. And just invested into making life happen. Și în timp investit în, în a trăi viața împreună. But when it comes down to it, in the same would be with my life. Uh, dar când vine vorba de sorry, didn't work Um, when, when it comes to my life and my wife's life, când vine vorba de mine și de uh, soția mea și viața noastră, we first have the understanding prima dată am înțeles that the most important thing in our lives că cel mai important lucru în viețile noastre is our relationship with God. este relația noastră cu Dumnezeu. You have to start by marrying someone that loves God. Trebuie să începi prin a te căsători cu cineva care îl iubește pe Dumnezeu. And that is passionate about God. Și cineva care e pasionat pentru Dumnezeu. If the guy that you're wanting to marry dacă băiatul cu care vrei să te căsătorești his job or his car more than God, își, iubește, își iubește slujba sau mașina mai mult decât îl iubește pe Dumnezeu, you might want to be looking for another guy. poate vrei să mai cauți. Because life will get tough. Pentru că viața va deveni dificilă. No matter how cute he is. Indiferent de cât de drăguț e. No matter how big his muscles are. Indiferent de cât de uh, mari mușchi ar avea. I should say how cute his jeans are. Sau cât de drăguț uh, fine blugi are. It doesn't matter. N-ar conta. You've got to find a guy Trebuie să găsești un băiat that understands care înțelege that a relationship with God is the most important thing. că o relație cu Dumnezeu este cel mai important lucru. And because my wife and I understand that, și pentru că eu și soția mea înțelegem asta, we make sure that we are not jealous or feel bad by the other person giving time to that relationship. Ne asigurăm că nu devenim geloși sau uh, invidioși pe celălalt când petrece timp cu Dumnezeu. And when you get married, și când te căsătorești, there are certain things that you'll be able to keep in your life. Sunt unele lucruri pe care le vei putea păstra în viața And there are ta other things that you'll have to let go of. și sunt unele pe care va trebui să, la care va trebui să le dai drumul. Life is a process. Viața este un proces. That as you grow, și în timp ce tu crești, that certain priorities that come into your life, sunt anumite priorități care vin în viața ta will push other priorities și alte priorități care au fost va trebui să le îndepărtezi. When you go from being a kid, Când treci de la copilărie to high school, la liceu, high school to college, college, de la liceu la studenție, to career, de la studenție la avea o carieră, marriage, de la carieră la căsătorie, la căsătorie la familie cu copii. those fiecare dintre aceste etape aduce alte provocări. Și trebuie să faci o, deci, să iei o decizie constantă să decizi care lucruri rămân în viața ta și care trebuie să le îndepărtezi. Oricând Uh, te vei căsători, the one thing that should never be compromised un singur lucru nu ar trebui să fie niciodată compromis și acela este relația ta cu Dumnezeu. Va trebui întotdeauna să-ți faci timp să petreci cu el. There are a few things in life that only you can do for yourself. Sunt unele lucruri în viață pe care numai tu poți să le faci pentru tine. No one can pray for you. Nimeni nu se poate ruga în no locul tău. No one can read the Bible for you. Nimeni nu poate citi Biblia în locul tău. No one can take care of your body for you. Nimeni nu poate să aibă grijă de trupul tău pentru tine. No one can love your husband for you. Nimeni nu poate să iubească pe soțul tău în locul tău. There's only certain things that you can do. Există unele lucruri pe care doar tu poți să le so faci. when it comes to your relationship with God, Așa că atunci când vine vorba de relația ta cu Dumnezeu, Trebuie să fie cea mai importantă relație din viața ta. More important than your relationship with mai importantă decât relația ta cu soțul tău. Your husband needs to understand that. Și soțul tău trebuie să înțeleagă asta. And you need to understand that. Și tu trebuie să înțelegi asta. It's a different kind of love. Este o dragoste diferită. But it's a love that will always remain. Dar este o dragoste care va rămâne when you, When you get to heaven, când vei ajunge în rai, your husband will no longer be your husband. Soțul tău nu va mai fi soțul tău acolo. But God will still be your Dar Dumnezeu va continua să fie Dumnezeul tău. And so practically speaking, Așa că practic vorbind, my wife and I have understood our relationship with God eu și soția mea ne-am înțeles unul cu altul asupra relațiile no- relației noastre cu Dumnezeu. I wake up about in the morning. Mă trezesc la 5:40 dimineața. And I, I do my devotions till 7. Și am părtășie till till 7. 7. yeah. Uh, am părtășie cu Dumnezeu până la 7. So I spend an hour and a half. Așa că petrec o oră jumate. Relationship with God. Zidind relația mea personală cu Dumnezeu. My wife wakes up at the crack of nine. Soția mea se trezește la 9. She gets up a little later. Un pic mai târziu. She has her Bible studies. Uh, citește Biblia și are părtășie cu Dumnezeu. At a different part of the day. Într-o altă, într-un alt moment al zilei. And I, I force her or encourage her to protect that time și eu o încurajez să protejeze acel timp. And I understand when she's having her devotions. Și eu înțeleg pe ea când ea are părtășie cu Dumnezeu. Și nu o să încerc să o îndepărtez de la uh, de la părtășia ei. Every night that we go to bed. În fiecare seară când mergem we la culcare, ne rugăm împreună. We pray with my son. Ne rugăm cu fiii we noștri. Pray for God's covering on our house. Ne rugăm pentru protecția lui Dumnezeu peste casa noastră. So we understand Așa că înțelegem that that important. că relația aceea este importantă. I also understand that she's got ministry. De asemenea, înțeleg că ea e implicată în lucrare. And I want to allow her to serve in ministry. Și vreau să îi dau voie să slujească în lucrare. And so I want her to get involved. Pentru că eu vreau ca ea să fie implicată. As much as I get involved. Aș, la fel de mult cât uh, sunt eu de implicat. That means I've got to make some changes on my side. Așa că asta înseamnă că și eu trebuie să fac de partea mea unele schimbări. That means I do the dishes. Asta înseamnă că eu spăl vasele. sometimes I do laundry. Și câteodată eu uh, spăl And hainele. Sometimes I cook. Și câteodată gătesc. And if I was talking to the guys, și dacă aș fi vorbit acum băieților, le-aș, le spune că sunteți o gașcă de ratați dacă, dacă nu gătiți și spălați vasele și dacă nu ajutați în, uh, prin casă. Now that got your attention. A, acum văd că <laughs> sunteți atente. But you see, yeah, thank you. My, my goal as a husband Scopul meu ca și soț is to make my wife successful. E să o fac pe soția mea să aibă succes. I will never be fulfilled as a husband. Nu voi fi niciodată împlinit ca și soț. If my wife is not fulfilled as a person. Dacă soția mea nu este împlinită ca și persoană. I measure my success as a husband. Eu măsor succesul meu ca și soț. By my wife's happiness as a person. după fericirea soției mele. When I see an unhappy woman, când văd o femeie nefericită, tells me everything about the man she's married to. îmi spune totul despre bărbatul care s-a căsătorit. și este o problemă datorită bărbatului. For the most part. De cele mai multe ori. When a woman's not fulfilled. Atunci când femeia nu e împlinită. We need more of that in the body of Christ today. Avem nevoie de more of, more of, more of guys thinking okay. that way. Avem nevoie de mai mulți băieți în trupul lui Hristos care să gândească așa. Before you get married, înainte ca să te căsătorești, you have a guy in mind. Ai uh, ești cu un tip. You, you send him to me. Să-l trimiți la mine. Next question. Did that, Următoarea did that help? întrebare. Did that ah. help? V-a ajutat? Okay, the next question How do I remove thoughts about a guy and focus my thoughts on God? Cum să uh, uh, pot să mă opresc când am mă gândit la un băiat și să mă concentrez asupra lui Dumnezeu? Cu mintea mea. <laughs> Every day, în fiecare zi, we receive thousands of thoughts into our primim mind. mii și mii de gânduri în mintea noastră. And those thoughts come from different sources. Și gândurile astea vin din surse diferite. Some thoughts come from God. Unele vin de la Dumnezeu. Some come from the devil. Unele vin de la diavolul. Some come from your flesh. Unele vin din firea ta. And some come from your pizza. Și unele din pizza ta as people in general, ca și oameni în general, we have to recognize that thoughts trebuie să recunoaștem că gândurile that what you think on, gândurile dictează and what, you, what you think upon. A, gândurile dictează uh, ceea ce la, ceea ce tu te gândești, ceea ce tu gândești. Will affect your emotions. Și acestea vor afecta Uh, sentimentele tale, which then affects your actions, care vor afecta acțiunile tale or your behavior, și comportamentul tău, which then affects your destiny. care va afecta mai apoi destinul tău. There are certain things that you should think about. Sunt unele lucruri la care ar trebui să te gândești în diferite momente și sezoane din viața ta. And certain things you should be not thinking about. Because they're unhealthy at a certain season of your life. Many of you young ladies in the room today. Uh, maybe 13, 14, 15, 16, 17, 18. You're probably too young to be thinking a lot about guys. Poate sunteți un pic prea tinere să vă gândiți prea mult la băieți. God created you to desire to have relationship. Dumnezeu uh, te-a creat ca tu să-ți dorești să ai relații. He desired you to be attracted to guys. Dumnezeu te-a creat ca tu să fii atrasă de băieți. That's not a sin or a wrong thing. Asta nu e un lucru greșit sau un păcat. But it also you've got to understand there's seasons in which you engage that emotion. Dar de asemenea trebuie să înțelegi că sunt uh, sezoane în care um, îmbrățișez emoțiile astea. Ar trebui să îmbrățișez emoțiile astea. Because if you engage those emotions prematurely, Pentru că dacă tu îmbrățișezi emoțiile astea când ești uh, prea tânără, that's me. that's you. Okay. Um, the reality is, is that you've got to be very careful. Realitatea e că trebuie să fiți foarte atente. that you don't allow your emotions ca să nu lași emoțiile și sentimentele tale to get engaged prematurely. Să, să nu le îmbrățișezi prea devreme, prematur. Because when you allow that to happen, pentru că atunci când lași asta să se întâmple, you'll end up putting yourself in situations. Vei sfârși uh, în anumite situații where you open your heart prematurely. Când îți deschizi inima prematur. And with that follows other things. Și odată cu asta urmează alte lucruri. When I worked with my daughters. When I when I worked with my daughters. Când uh, lucram cu fetele mele. I wasn't a controlling father. Când uh, le educam, nu eram un tată care controla totul. But I talked to them about the importance of relationships at different stages of their life. Dar am vorbit cu ele despre importanța relațiilor la anumite nivele ale vieții. And I talked to them when they were 13 and 14 and liking vorbit boys. Uh, cu ele când aveau uh, 13 și 14 ani și începeau să le placă unii băieți. Of why that would be unhealthy at that stage of the game. Și de ce asta ar fi uh, un lucru nesănătos în momentul și la vârsta la care ele se aflau. And I told them that I was their boyfriend. Și le-am spus că pot să fiu eu prietenul vostru. And that I would give them all the love that they needed. Și eu pot să le ofer toată dragostea de care au nevoie. God brought the right guy. Până Dumnezeu va aduce bărbatul potrivit. So I took them on regular dates. Așa că le duceam la întâlniri, ieșeam cu ele la întâlniri. Și făceam lucruri faine împreună. Because I wanted them to love their daddy. Pentru că vreau să-și iubească tatăl. One of the biggest challenges today Una din cele mai mari provocări astăzi is that when the father disengages, e, pentru, e atunci când tatăl um, father disengages from the lady, from the, from the girl. când uh, când uh, tatăl nu se implică în viața fetei, it leaves a big hole in your heart aceasta lasă o, un mare gol în inima ta. because you need love. Pentru că tu ai nevoie de dragoste. Și ai nevoie să auzi că ești specială. Și că ești acceptată. Și că cuiva îi pasă de tine. Și că ești protejată. And if dad's not doing that, și dacă tatăl nu face asta, vei căuta alte mijloace prin care să-ți găsești această împlinire. Și știu că ăsta e un subiect destul de dificil chiar și pentru voi. Pentru că sunt mulți tătici astăzi care nu nu nu joacă rolul ăsta bine. But whether you have a father that's playing that role or not. Dar cu toate ă, și dacă ai un tată care face lucrul ăsta bine sau nu, you have to recognize that there's a certain time where God wants that to open up in your life. Trebuie să recunoști și să-ți dai seama că există un anume moment când Dumnezeu vrea să deschidă asta în viața ta. And it needs to open up at the right time. Și trebuie să se deschidă la momentul potrivit. With the right guy. Cu persoana potrivită. Otherwise you'll get yourself in trouble. Altfel vei avea doar probleme. So my encouragement to you. Așa că eu vă încurajez. Is that if your dad's not your boyfriend? Uh, dacă tatăl tău nu este iubitul sau prietenul tău, you make God your boyfriend. Fă-l pe Dumnezeu prietenul tău. And you allow God to fill that void in your life. Și lasă-l pe Dumnezeu să umple acel gol din viața ta. Because there'll come a time pentru că va veni un timp în viața ta când relațiile vor fi importante și relația cu persoanele de sex opus vor fi importante. Și acela este momentul când va, când va trebui să fii foarte atentă cum deschizi ușa respectivă. Listen, I'm a guy. Eu sunt un bărbat. And I understand what guys want with girls. Și îmi dau seama ce vor băieții de la fete. They want your body. El, ei vor trupul vostru. Most of them just want to have sex with you. Majoritatea dintre voi vor doar sex. And they will tell you that they love you. Și vă vor spune că vă iubesc. To get sex from you. Ca să primească sex and, din partea and voastră. You'll give them sex. Și când voi le, le veți so da asta. You can hear from them that they love you. Ve când voi, când voi le veți oferi sex, ei vă vor spune că vă iubesc. And it's a real problem. Și o problemă. Because it destroys the hearts of young ladies. Pentru că distruge inima tinerelor. Your heart was designed. Inima ta a fost creată to love one person. Să iubească o singură persoană. To have a monogamous monogamous relationship with one man. Să aibă o relație cu un singur om. Every time that you give your heart to someone, de fiecare dată când îți dai inima cuiva, you give a piece of your heart away. tu dai o parte din inima ta. And if this was your heart, și dacă asta ar fi inima ta, years și ai 13 sau 14 ani, and you end up quote unquote falling in love with someone, și te îndrăgostești de cineva, and then you give them your body, apoi le dai trupul tău, It's like you give them a piece of your heart. E ca și cum le-ai da o, o piesă, o parte din inima ta. Then he no longer loves you. Apoi el nu te mai iubește. And you fall in love with someone else. și te îndrăgostești de altcineva. And you give them a piece. Și le dai și lor o parte din inima ta. And then you sleep with someone else. Apoi te culci cu altcineva. Because you really love them. Pentru că chiar îți place de el. And you give away a piece of your heart și le dai iarăși o parte din inima ta. And you go on and you give another one away. Și continui tot așa și dai încă o parte din inima ta. And then finally it comes time to get married. Și apoi ajungi la momentul în care trebuie să te căsătorești. This is really the guy. Și ăsta, ăsta e tipul. He's a godly man that wants to give you his all. El este un om al lui Dumnezeu care vrea să-ți dea totul. And when it comes time to give him your Heart, și când vine vorba de inima ta și să timpul să-i dai inima ta, doar atâta ți-au rămas. You can't get back those pieces. Nu mai poți să, să recuperezi acele părți pe care le-ai pierdut deja. Time and time again. Și am văzut de multe ori stând, uh, vorb, stând de vorbă cu cupluri și uh, consiliindu-le when people had started to get involved in a relationship prematurely. Când uh, tinerii s-au implicat în, în relații premature And they begin to have sex. Și au început să aibă relații sexuale. That it destroyed their life. Le-a distrus viața. And made it very miserable. Și a făcut-o mizerabilă. So my encouragement to you, Așa că eu vă încurajez when I say, Don't be thinking about guys too când vă spun nu vă gândiți la băieți prea devreme is not to control you, nu, nu vreau să vă controlez, but to protect you. dar să vă protejez. If you were my daughter, Dacă ați fi fiicele mele, I would encourage you V-aș încuraja to focus on God, să vă concentrați atenția asupra lui Dumnezeu, asupra to focus on other things, lui <laughs> și asupra altor, altor lucruri. And not open your heart too soon. Și să nu vă deschideți inima prea devreme. Because most of the time, pentru că de cele mai multe ori you'll end up hurting yourself. vei sfârși prin a te răni. Does that make sense? Are sens? Înțelegeți? Any questions about that one thought? That's a uh, big alte întrebări despre legate de subiectul de acum, de întrebarea asta? Yeah? Eu o întrebat dacă e adevărat faptul că chiar dacă nu ai relații sexuale cu un băiat, uh, poți să-ți dai o parte din inima ta doar implicându-te uh, emoțional. One of the biggest things that, that you'll find too in this whole discussion, that, that you'll find in the ah. discussion that we're Unul uh, din punctele principale care le veți înțelege astăzi is that you're at a very prime season of your life. E că sunteți chiar într-un sezon de început în viața voastră. And oftentimes a premature relationship și de cele mai multe ori o relație prematură becomes a major distraction for what God wants to do at that devine o, o distragere extraordinară uh, de la ceea ce Dumnezeu vrea să facă în viața ta. And so what happens when you get involved in a relationship at a younger age? Și ce se întâmplă atunci când uh, te implici într-o relație la o vârstă mai fragedă? In most cases. În cele mai multe cazuri, God's put on the back burner. Dumnezeu este lăsat în spate. And the guy becomes the all-consuming thing și uh, băiatul devine singurul lucru la care te concentrezi și singurul oh, care te consumă. Și tot ce poți să faci este să te gândești la el, să vorbești la telefon, să-i scrii mesaje. Poate o, ore pe zi. Și petreci uh, secunde pe zi cu Dumnezeu. Happens all the time. Se întâmplă tot timpul. So the enemy will oftentimes even use relationships. Așa că de, de multe ori dușmanul va folosi relații, even a good relationship, chiar și relații bune, to rob you from something that God ca să te to fure de la ceea ce Dumnezeu vrea să faci în acel moment specific. One of the scriptures I always told my daughters. Unul din versetele pe care îi le repet uh, în continuu fiicelor mele. Says this, it says, guard your heart. Spune, păzește-ți inima with all diligence. mai mult decât orice. For out of it, pentru că din ea ies izvoarele vieții. And I always tell my daughters, și le spun asta întotdeauna fetelor mele. To guard their heart. Să-și păzească inima. And to, to protect your heart. Și protejează-ți inima. And to not allow other people și nu lăsa alți oameni to come in and affect their heart. Să, să intre în inima ta și să Because o once they do, Pentru că odată ce fac asta, out of it springs forth tot ceea ce este în ea va ieși afară. Issues of life. Și acelea vor fi probleme ale vieții. Both good, uh, amândouă bune and bad. și rele. And if I can help them protect their heart in a good way. Și dacă eu pot să le ajut să-și protejeze inima într-un sens bun, înseamnă că uh, ele vor avea mai, puțin, mai, mai puține probleme cu care se, o să se confrunte. There are many guys that wanted to have relationship with my daughters. Sunt mulți băieți care au vrut să aibă relații cu fetele mele. And my daughters like them. Și fetelor mele uh, le-a plăcut de ei. And I just stepped in. Și pur și simplu am intervenit. I was very nice. Și am fost foarte drăguț. And I told my daughters. Și le-am spus fetelor mele. I'm your father before I'm your friend sunt tatăl tău înainte ca să fiu prietenul tău. Și băiatul ăla nu va mai vorbi cu tine. N-ai decât să mergi să plângi în camera ta, să te super pe tatăl tău. Uh, You told the guy? And then I would tell the guy. Și apoi le ziceam, îi ziceam băiatului respectiv. You mess with my daughter. Dacă te pui cu fata mea. And I'll break every bone in your body. O să rup orice os din trupul tău. With a big smile. Spuneam asta cu un zâmbet pe buze. Half joking. Jumătate glumă. And half serious. Jumătate adevăr și seriozitate. No one's gonna mess with my daughters. Pentru că nimeni nu se pune cu fata mea. Mess with my daughters. Te pui cu fata mea. And you mess with me. Te pui cu mine. Not a controlling way. Nu într-un mod în care să controlez Very totul. Protective. Foarte protector. I wanted to help them learn. Vreau să le ajut să le ajut să învețe. How to guard their heart cum să-și păzească inima? Save your heart for the right guy. Păstrează-ți inima pentru băiatul potrivit. It's a special thing. E o chestie specială. A, a man should, should earn your heart. Un uh, bărbat ar trebui să lupte pentru inima ta. He should, he should respect and love you. Ar trebui să te respecte și să te iubească. He should be willing to want to give his life for you. Ar fi Ă, ar trebui să fie gata să-și dea viața pentru tine. And too many girls want love so bad. Și prea multe fete își doresc să fie iubite așa de mult. They're willing to just sell their hearts. Că sunt gata să-și vândă inimile. For a pot of beans. Pentru o uh, supă de linte. Protect your heart. Protejează-ți inima. Give it to the right guy. Și dă-i o persoanei potrivite. Okay? Okay? V-a ajutat? Ja? Those are long answers, huh? Răspunsuri cam lungi. We'll keep going here. Vom continua. Uh, here's one. Um, I was involved in a relationship. M-am implicat într-o relație. I had sex. Am avut relații sexuale. And now I've abstained from having sex. Și acum am abțin de la ele. How do I regain my relationship with God? Cum îmi recâștig relația mea cu Dumnezeu? Without having a barrier with God. Fără să am uh, să simt o povară în prezența lui Dumnezeu, fără să a, fără să existe o barieră între mine și Dumnezeu. I know just because of statistics. Uh, știu un lucru doar datorită statisticilor. There would be a percentage of you ladies that have had sex că este un procentaj uh, dintre voi, fetelor, care au avut relații sexuale. And I understand the feeling of guilt and shame that comes with doing that. Și cunosc și sentimentul de vinovăție și rușine care vine odată cu asta. Again, I told you I'd be very up close and personal. Am spus că o să fiu personal și deschis. And I had mentioned that I was involved in many wrong relationships before I got married. Și înainte ca eu să fiu căsătorit, uh, am fost implicat în tot felul de relații greșite. And so I understand the guilt and the shame that come with that. Așa că înțeleg uh, vinovăția și rușinea care vin odată cu acestea. But when I got saved, dar atunci când uh, am fost mântuit, I had a fresh understanding of God's amazing grace. Am avut o înțelegere proaspătă a ceea ce înseamnă harul lui Dumnezeu. And God's willingness to forgive. Și dorința lui Dumnezeu de a ierta. And there's something that happens supernaturally. Și e ceva ce se întâmplă în mod supranatural. When you're honestly sorry for what you've done. Când îți pare rău în mod sincer pentru ceea ce tu ai făcut. And when we come to God with our problems. Și când venim la Dumnezeu cu problemele noastre. And we confess our sins. Și ne mărturisim păcatele. I have to go on what the Bible says. Trebuie să fac ceea ce spune Biblia. Not what my emotions or feelings. Nu ceea ce simt eu. The Bible says very clearly Biblia spune foarte clar that if I confess my sins, că dacă mărturisesc păcatele, that he's faithful and just El to forgive este my sins. credincios și drept ca să-mi ierte păcatele. Another scripture says that although my skins are like scarlet, și un alt verset spune că cu toate că uh, cum? Even though my sins, my My sins are like ah. scarlet, like dark purple. Ah, chiar dacă uh, păcatele mele sunt întunecate, He makes them white as snow. El le face albe ca și zăpada. God's saving grace Harul mântuitor al lui Dumnezeu can forgive every sin. poate ierta orice păcat. Any sin. Orice păcat. No matter what you've done. Indiferent de ce ai făcut. God can forgive you. Dumnezeu te poate ierta. He erases it. El le șterge. If you have a whiteboard, dacă ai avea o, and you o, wrote the word sex on the whiteboard, uh, o tablă și ai scrie pe ea cuvântul sex, God can come and erase Dumnezeu that from your life. ar putea să vină și să șteargă foarte bine uh, asta. Most of the time what people feel De cele mai multe ori ceea ce simt oamenii is the guilt and shame associated with the sin. Este uh, vinovăția și rușinea care e asociată cu păcatul. And they continue to carry it. Și continuă să le poarte. Because they don't understand God's forgiveness. Pentru că nu înțeleg iertarea lui Dumnezeu. And they don't understand that he's forgiven and washed it away. Și ei nu înțeleg că Dumnezeu a iertat și a spălat acel păcat. I thank God Eu cred că Dumnezeu for his forgiveness in my life. Uh, îl cred pe Dumnezeu pentru că pentru iertarea pe care mie mi-a arătat-o în viața mea. Unele lucruri pe care le-am făcut, am încercat să omor oameni, și am tentativă de omor și drogurile pe care le-am folosit și lucrurile pe care le-am făcut. I think uh, when he when he forgave me, eu cred că atunci când m-a iertat, he really forgave me. El chiar m-a iertat. He washed them all away. Le-a spălat. And the Bible says și Biblia spune that I can stand că pot să stau în picioare înaintea lui Dumnezeu and when he looks at me, și că El când se uită la mine nu vede acele păcate pentru că eu sunt acoperit de sângele lui Isus. so și tot ceea ce El vede este perfecțiunea. so mistake, Așa că dacă ai greșit, ai făcut o greșeală, important e important să-ți pară în mod sincer rău pentru că ai greșit greșit și apoi să mergi la Dumnezeu să ceri iertare. But repentance is only repentance. Dar pocăința e doar pocăință. When you actually turn 180 degrees Dar când te întorci 180 de grade and live a different lifestyle. și trăiești un alt stil de viață. So if you've made that mistake, deci dacă ai făcut această greșeală, God can come and restore Dumnezeu poate să vină și să te restaureze. God will forgive you, Dumnezeu te va ierta. And you can stand before him și tu poți să stai în picioare înaintea Lui. Shame, fără rușine guilt, și fără vinovăție, no, știind că tu ești o fică al lui Dumnezeu. El de asemenea poate să-ți restaureze spiri, uh, virginitatea ta spiri, spirituală. And he can make you, you, you whole și poate să te facă din nou, să te simți din nou întreagă. But the real key Dar cheia is don't sin again. este nu mai păcătui. If you understand the pain that you feel, Dacă înțelegi durerea pe care o simți și vinovăția și rușinea pe care ai experimentat-o, de ce ai mai uh, vrea să ajungi în, în situația respectivă? So you've got to make that decision. Așa că trebuie să decizi asta. Say, no one gets my heart. Nimeni nu va primi inima mea în afară de soțul meu. Pentru că Dumnezeu te poate ierta și El te va ierta și va curăța inima ta și vei putea să stai înaintea Lui și poți să te rogi și El ascultă rugăciunile tale și El te iubește necondiționat pentru că tu ești iertată. Asta e o veste bună. Ai foarte, veste, foarte bună veste. Listen, you're going to make mistakes your whole life. Veți face greșeli toată viața voastră. There's going to be dumb things that you do. O să fie niște lucruri tâmpite pe care le veți face. You're going to get mad at your kids. Veți, vă veți uh, uh enerva pe copiii voștri. Once a while, you're going to smack them, or? Și de multe ori o să îi și pălmuiți. You're going to get mad at your husband. Veți, vă veți enerva pe soții voștri. You might even say a couple cuss words. Poate le veți spune și câteva lucruri negative. Not cuvinte. that I'm condoning any of that. Not that Not that I'm condoning any of that. I'm not that that I'm promoting. A, nu că aș fi de acord cu asta. But reality is we make Dar mistakes, realitatea este că greșim and we're humans. și suntem umani. And the key is to understand și cheia e să înțelegem that as soon as you recognize you've done că something odată ce îți dai seama că ai greșit, you just go to God. du-te la Dumnezeu, cere să te ierte. Have a good girl cry time. Uh, plânge așa cum numai fetele o știu. Get your heart right. Puneți inima la punct. And know that when you stand out, și uh, când ieși afară, that you're forgiven. să știi că ești iertată. Does that V-a ajutat? You want me to answer some more questions? Vreți să mai răspund la câteva întrebări? Is this helping at all? Vă ajută într-un fel sau altul? Okay. I've never done this before. N-am mai făcut asta vreodată. <laughs> Niciodată. Here's a good one. Acum mai vine o întrebare mai How bună. do, how do I say no to a boy without hurting his feelings? Cum spun nu unui băiat You know what you tell him? Știți ce trebuie să le spuneți? Say, grow up, big boy. Spune, maturizează-te, băiete. Right? Huh. Don't ever allow nu permite niciodată what other people think ceea ce cred ceilalți about you despre tine dictate your decision să dicteze decizia to ta right. de a face ce e bine. I think there's a way that you can be kind. Cred că există o modalitate prin care poți să fii drăguță și sinceră and și să minimalizezi uh, uh, pagubele. The reality is, Realitatea este you might hurt someone's heart că s-ar putea să rănești inima cuiva. Dar faptul că îi rănești la început e mult mai puțin decât uh, uh, uh, pagubele care uh, s-ar putea întâmpla mai târziu. Now I'm going to be I mean I'm getting in real trouble here. I'm going to get in real trouble here. O să am probleme aici. Um, when I was in high school, când eram în liceu, I fell madly in love with a girl named Kathy. Eram uh, nebunit de îndrăgostit după uh, o fată Kathy. Uh, we were sophomores. We were? We were sophomores, 10th graders. Ah, eram în uh, clasa 10 Uh, both of us never had had sex before. Niciunul dintre, voi, dintre noi n-a mai avut sex înainte, n-a mai făcut. She was a real cute cheerleader. Era o marionetă foarte drăguță, majoretă. Are you a No, no, I said something else. Because <laughs> that was not funny, so. That was funny. Scuze majoretă. At the end of that relationship, la sfârșitul acestei relații, when she broke up with me, când ea s-a despărțit de mine, it broke my heart. mi-a frânt inima. Um, it, was, it was such a devastating breakup. A fost o, o despărțire așa de uh, devastatoare. It's, it's why I quit high school. Că am renunțat la liceu. And started doing drugs. Și am început să mă apuc de droguri. And I wish, și mi-aș fi dorit, back, uh, îmi doresc acum uitându-mă în urmă ca ea să nu mă fi ră... ca ea should have hurt my feelings at the front. ca să nu fi rănit sentimentele în, în final. Are you with me? M-auziți? Listen, if the guy isn't right for you, dacă băiatul nu-i potrivit pentru voi, you just say, you, just be very honest with them. Fii foarte sinceră cu el. Spune-i, te plac ca și persoană, ca și prieten, dar acum îmi păstrez inima pentru altcineva, pentru soțul meu. Și nu sunt gata să intru într-o relație. Acum mă concentrez doar la Dumnezeu putem continua să fim prieteni, dar nu vom căuta o relație. Îmi pare rău dacă asta rănește sentimentele tale, dar asta am, am ales eu să fac. Și o las așa. Și, și lași să, să fie bărbat. In, in America we say man up. Adică man up like grow adică, up, you know. Yeah, să, să fie să se maturizeze, da. Don't be a girl. You know? Nu, să nu fie o fată. Just get over it. Treci peste. So I, I don't think I, I don't think that it should be difficult. Nu cred că ar trebui să fie dificil. And you need to make the pre-choice choice. Uh, ca tu să alegi uh, înainte înainte alegerii. That if someone's interested in you, dacă cineva îi interesat de persoana ta și nu-i persoana, nu-i timpul ca tu să fii implicat într-o relație, nu uh, nu-i da speranțe. But just be honest. Fii sinceră. And just tell them where you're at your season Și spune unde ești în, în, sezon, în care sezon din viața ta te afli. The sooner that you do it, uh, cu cât mai repede faci asta, the better chances you are at keeping a friend. cu atât mai multe șanse ai ca să-l păstrezi ca și prieten. Okay? Okay? Yes. You can ask me anything you want. Uh, întrebarea ei era, um, avea o relație de prietenie cu un anume băiat și amiciție, priet- da, amiciție cu, cu un anume băiat și uh, dintr-o dată, sau băiatul acela ți-a făcut uh, avansuri în alt sens. ți dat, o dat de înțeles că i-ar plăcea de ea și că ar vrea o relație cu ea, uh, tu l-ai refuzat Bun, ea nu a fost sigură pe răspunsul ei, nu i-a părut lui sigură și de aia el nu, nu mai vorbește acum cu ea. Uh, most, most guys uh, băieții în general are socially retarded. sunt retardați din punct de vedere social. And so it's hard for a guy E greu pentru un băiat to be able to say, să poată să zică you know, I really respect your, your feelings. chiar respect sentimentele tale and I want to let you know I'm honor your feelings. și am să le onorez. And I look forward to being your friend. Și uh, vreau să continuăm ca și amici. But that's not reality. Dar asta nu e realitatea. They're young, ei sunt tineri, inexperienced, neexperimentați, very high testosterone. și un uh, nivel de testoster al testosteronului foarte înalt. And so it's very difficult Așa că e foarte dificil for them to communicate in a mature manner. ca ei să comunice într-un mod matur. What I would recommend you do Ce ți-aș spune eu să faci is keep doing what you do. e să continui să faci ce faci. To not to not allow his anger Să nu lași mânia lui or his silent treatment sau uh, tra- uh, faptul că te ține la distanță și nu vorbește cu tine you. tine sau faptul că se uită la tine în mod evident. Okay. He's, he's, he's showing you that he's hurt. Îți arată prin asta faptul că el e rănit. And the best thing to do is give him space. Și cel mai bun lucru pe care poți să-l faci este să-i oferi spațiu. And to allow process and time. Uh, process and time. Și să, să, să-i dai timp de gândire. To work the situation out ca el să, să-și rezolve situația. I think he should be normal. Cred că ar trebui să, uh, să, it's, it's, yeah, să, să te comporți normal. Să te comporți normal. Guys are socially retarded. Băieții sunt retardați social. Okay, and they're always okay. Do I just kind of walk like this then? you know, should I put my It's just like be normal. Just Fii normală față față de just el. Be you. Uh, salută-l, fii tu însuți, însăți. You don't try to egg him on. Egg nu, nu încerca să... Să nu încerca să ți la apropii. Fii normal. Spune-i ceau. Și apoi dacă vine la tine, a, mă salut. Pentru că spui, te salut pentru că sunt eu însă. Nu fă să pară ciudat asta, ci fă să pară normal și dai voie să facă ceva, alege el să facă. And hopefully he'll find someone. Și uh, să sperăm că va găsi pe cineva like me, ca mine say, Bro, care o să zică, frate, maturizează-te. Grow up. Maturizează-te. I, I don't know if I could get into the details because I don't know all the okay. circumstances. Nu yeah. cunoaștem chiar toate detaliile situației, dar în mare cam I asta ar fi răspunsul. El știe ce ar face. Okay. Okay. Are you guys tired of questions? V-ați săturat? Tired? V-ați săturat de întrebări? Oh, that's a heated one. That's a heated one. Okay, here's a good one. Aici o întrebare bună. Do I have to confess my sin to anyone or just to God? Trebuie să mărturisesc păcatul cuiva, unei persoane sau numai lui Dumnezeu? Um, I would answer that question Eu aș răspunde întrebării astea by clarifying something. clarificând un lucru. It depends on the person. Depinde de persoană. It depends on the sin. Depinde de păcat. If you're involved in a situation dacă ești implicată that is um, and you're a leader dacă ești lider și ești implicată într-o anumită relație și situație, And there are certain standards that you've agreed to live by. Și uh, sunt anumite standarde la care tu te-ai angajat uh, să trăiești. And you have violated one of those standards. Și ai uh, violat, ai încălcat unul din acele standarde. You need to go talk to your leader. Trebuie să mergi să vorbești cu liderul tău. God can and will forgive you. Dumnezeu te va ierta. But you can't hide those types of things Dar asemenea lucruri nu poți să le ascunzi from those that serve with you. față de ceea, ce uh, slujesc împreună cu tine. So I have pastors on staff that work for me. Eu am uh, anumiți păstori care sub mine în autoritate. And I had one guy that was looking at pornography. Și aveam unul dintre ei care uh, se uita la pornografie. Pornografie. Și a fost nevoie ca el să vină să vorbească cu mine. I forgave him. Eu l-am iertat. I helped him. L-am ajutat. I got the right counseling around his life. L-am consiliat. And I saved him from falling further away. Și l-am uh, protejat uh, din a mai cădea mai departe în păcat. And I also helped him și l-am ajutat to understand the ramifications of his sin. să înțeleagă uh, rezultatele și ramificațiile păcatului lui. And the consequences that might take place with his wife for marriage. Și consecințele care vor avea loc în uh, căsnicia lui și relația and cu soția. What saved his life și ceea ce i-a salvat viața a fost uh, his profession. His confession. A, uh, faptul că uh, a mărturisit. In 1 John 1, 9, în 1 Ioan 1 cu 9, it says, Confess your sins one to another, spune, mărturisiți-vă unii altora păcatele, that you might find forgiveness. ca să găsiți iertare. If you've sinned against someone, dacă ai păcătuit împotriva cuiva, you need to make sure to take, sure to take care of that. Uh, va trebui să, să mergi să rezolvi situația. If you're involved in a personal sin, dacă ești implicat într-un păcat uh, personal și nu ești uh, un lider, te-ai culcat cu cineva. Um, I have always encouraged people Întotdeauna am încurajat pe oameni să-și uh, mărturisească păcatele, păcatele celor care sunt în autoritate deasupra lor, Whether that's a parent or a pastor. Uh, cu părinte sau păstor. Because in that, pentru că în, in în the asta, right setting, in the, in the right setting, în, uh, let da, me say it another way. In, in, în, în, cadrul, în cadrul potrivit, in confessing your sin to a pastor or a parent, dacă îți uh, mărturisești păcatul unui păstor sau părintelui tău, right godly uh, primești o perspectivă corectă și dumnezească. Va fi întotdeauna o, o putere și o tărie care să te ajute pe viitor. The reason most don't confess uh, motivul pentru care mulți nu mărturisesc is because of embarrassment or shame. e pentru că le e rușine și uh, se simt jenați. And as a result, și ca și rezultat, they, they uh, remove themselves ei se sustrag from receiving the love and the care and the protection din a primi protecția și dragostea de care au nevoie. To heal them in this situation ca ei să fie vindecați în situația în care se află. When someone makes a mistake, când cineva face o greșeală, I want to come and help to restore. Eu vreau ca ei să vină uh, și să fie ajutați și restaurați. But you can't fight battles all your own. Dar tu nu poți lupta de una singură. And so I would encourage you, Așa că te încurajez in the right settings, în cadrul potrivit, in sin, dacă ai fost implicat într-un păcat, du-te și caută protecție to to your your parent, Uh, în, uh, în familie, la părinții tăi sau la păstorii tăi sau lideri. Și lasă-i să vină de partea ta. să te ajute să te uh, restaurezi. Are we done, Pancho? Are they waiting for me upstairs? Okay, I have another session I'm supposed to go do about. Uh, acum o să trebuiască să merg la o altă sesiune sus. Has this been helpful, ladies? V-a ajutat, fetelor? Yeah. You will go, you will go down in history. Uh, You'll go down in history. Or, or this meeting will go down in uh, history. Această uh, întâlnire va rămâne în istorie. As my first ever all ladies meeting. Ca prima mea întâlnire doar cu fetele. And the cool thing about it. Și uh, chestia mișto la asta. As I think I'm going to make it out alive. Cred că o să ies de aici uh, viu. Ca